Har du hört den gamla sången ifrån Hollands ödesö? Hur det kan gå när man är två som sjunger Och den ena sjunger före Och den andra sjunger med Zing, zing, zing en liten melodi Den enda som du aldrig kan bli fri Om hjärtats längtan efter sympati Jag vill så gärna sjunga med Zing, zing, zing att du i drömmen fann Att du och jag en dag ska få varann och att jag fick din första kyss minsann. Jag vill så gärna sjunga med. Vi kunde vandra på stigarna i parken och plocka vårens blommor och rista namn i barken. Och med varandra få sjunga denna melodi, den ljuder redan i mitt öra som en hel symfoni. Så sing, sing, sing en liten enkel sång om kärlek, nöd och lust och livets gång. Till bröllopsklockors ljuva dingedong. Jag vill så gärna sjunga denna sång Sing-Sing, en liten melodi Den enda som du aldrig kan bli fri Om hjärtats längtan efter sympati Jag vill så gärna sjunga med Sing-Sing-Sing, att du i drömmen fann Att du och jag en dag ska få varann Och att jag fick din första kyss, min sann mm -hmm. Jag vill så gärna sjunga med vi kunde vandra på stigarna i parken Och plocka vårens blommor och rista namn i barken Och med varandra få sjunga denna melodi Den ljuder redan i mitt öra som en hel symfoni Så sing, sing, sing en liten enkel sång Om kärlek, nöd och lust och livets gång Till bröllopsklockors ljuva dingedong Jag vill så gärna sjunga den landets mest populära artister Alice Babs och Staffan Brom som tillsammans sjunger en lustig liten melodi, Zing en liten sång och Harry Arnolds orkester spelar därtill. I mars blir det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor för första gången världsmästare. Men varken Kanada eller USA deltar i den här turneringen i Schweiz. I den första finalmatchen mot Tjeckoslovakien vinner Sverige för övrigt med 5-3 den andra finalmatchen spelas inte eftersom tjeckerna reser hem därför att president Clement Gottwald har avlidit.